أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hvala Allahom Đelešanuhu, gospodaru svjetova i neke salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda <clears throat> sallallahu ta'ala alihi wa na njegove časne ashabi i porucu i sve koji slijede pravi put do sudnjega dana. Hvala Allahom Đelešanuhu na svim blagodatima, posebno mu hvala na blagodati upute i ustrajnosti na pravome putu. Večeras smo došli do jednog poglavlja koje <clears throat> je po mnogima, pa čak i po jeli, nekim islamskim ili da kažem učenjacima ili islamolozima da je neko sporedno pitanje da, da mu se ne treba pridavati velika pažnja međutim takva mišljenja su iznimna i rijetka pitanje se više tiče žena znači radi se o poglavlje o hajzu ili hajzu i nifasu odnosno poglavlje o menstruaciji mjesečnom čišćenju ovo poglavlje je tekako bitno i kako bitno u islamu zbog toga što je usko vezano za ibadete, za ibadete, i, a ibadeti su znači e, preduvjeti postizanja, odnosno uvjeti postizanja Allahove milosti. Mi bez ibadeta ne može, nećemo postići Allahovu milost ako nam ih Allah kapuli, a ovo pitanje, odnosno ova pitanja su usko vezana za ibadete. E, inače u islamu ništa nije, da kažemo, sporedno. Sve ima svoju važnost, svoj značaj. Ima nešto što je bitnije, i nešto što je manje bitno. Ali u islamu ništa nije beznačajno i nebitno. Tako je ovo pitanje. Vidjet ćemo kasnije jer, jer iz i ajeta i hadisa koji su vezani za ovu temu. Svakako ovo pitanje se tiče muškaraca, jer s obzirom da muškarci žive u bračnim zajednicama sa ženama, jeli, e, moraju poznavati te propise vezane za hajst, i moraju poznavati kad je u pitanju kontakt sa ženom, do koje granice smiju ići, koju granicu ne smiju prelaziti. A ovo pitanje također, kažem, bitno je zbog toga što, se, ovaj, što za njega se vežu mnoga podpitanja, odnosno sporedne mesele, a žene to vrlo često ovaj, zaborave ili, ili poborave. Pa ćemo večeras, ako Bog da navesti neke hadise vezane za, ovaj, za to pitanje, odnosno o menstruaciji i propis koji su najbitniji. Pa kaže, prvo pitanje je vezano, prvi hadis je vezan za kuranski ajet koji je objavljen povodom ovog pitanja. Jer da pitanje nije bitno u islamu, ne bi bio, vezan za njega kuranski ajet ili nekoliko kuranskih ajeta. Nekada su se ljudi ismijavali, pa, odnosno muslimani na ovim prostorima, odnosno među braćom je bilo, jeli, koji su ismijavali, kaže, uvijek se izučavaju neka pitanja, taharet, hajz, nifas. To ismijavanje nije na mjestu. To je znači jedno pogrešno gledanje na ova pitanja i to je šeitansko poigravanje, poigravanje s ljudima. E, svakom pitanju treba pridavati pažnje koliko ono zaslužuje. Tako i ovo. E, poglavlje, odnosno pod poglavlje o govoru uzvišenog o elune kanil mahid pitaju te o menstruaciji. Kaže, Enes radijallahu anhu je rekao kada bi neka od židovkinja dobila menstruaciju, oni ne bi sa njom jeli niti bi s njom stanovali u istoj kući. Ashabi su o tome upitali poslanika sallallahu alaihi sallam pa je uzvišeni Allah objavio. Znači objavio je kuranski ajet يسأل ويسألونك عن المحيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين i pitaju te o mjesečnom pranju, znači ashabi su pitali poslanika ali salatu wasalam, reci to je neprijatnost. Neprijatnost i za žene i za muškarce. Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah doista voli one koji se kaju i voli one, one koji se čiste. Sura Al-Bekara 222. ajde. Znači, povodom ovog događaja, Uh, e, uzvišen Allah objavio ovaj ajet. Ashabi su pitali, jer je običaj kod jevreja bio, jeli da e, uopće ne dolazi ni u kakav kontakt sa ženama, izbjegavali su i nisu sa njima čak stanovali u istim prostorijama kada bi imale hajz, odnosno mjesečno pranje. Pa je Allah poslanik sallallahu rekao radite sve osim spolnog odnosa te vijesti su doprle do židova pa su rekli ovaj čovjek, to je Muhammed a.s. ne želi da od naše stvari ostavi išta, a da nam u tome ne kontrira. To jest hoće u svemu da nam kontrira. Pa su oni tako je to gledali. Jel? Nakon Ibn Bišir došli i rekli Allahov poslaniće, židovi govori to i to, pa zar nećemo općiti sa ženama? Lice Allahov poslanika sallallahu promijenilo se tako da smo pomislili da se naljutio na njih. Oni su izišli. Na vratima ih je dočekao poklon, mlijeko koje je bilo poslano Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, a poslanik ga je poslao za njima, pa su se napili i saznali da se nije naljutio na njih. Ashabi su o svemu pitali poslanika ali sallatu osram i o najsitnijim detaljima života nisu se stidjeli i to je naravno ispravan postupak. Kada je u pitanju vjera posebno nema stida. Jer danas se ljudi, kada je u pitanju Dunjaluka i sticanje Dunjaluka, ničega ne stidi. Međutim, kada je u pitanju vjera, tu, tu ovaj stid dolazi do izražaja više, međutim, u pitanjima vjeri ne treba, biti, ne treba imati stida. Ovdje, znači, za ovo pitanje veže se nekoliko ili pitanja. Prije svega mjesečno čišćenje ili hajz, odnosno oticanje krvi žene maternice je Allahova odredba. Odredba iz milosti i mudrosti prema ženi i kaže da je to, to je hrana za njen plod kada je trudna. Znači ta krv koja otiče iz maternice, iz idova maternice je hrana za njen plod kada je žena trudna. A kada se porodi ta, ta li to se pretvara u mlijeko. Pretvara se u mlijeko kao hrana za njeno dijete. I to je Allahova mudrost. Međutim, kada žena nije ni trudna i nije dojlja, višak te krvi ističe ističe u određeno vrijeme radi olakšanja žene To je olakšica za ženu, za njeno zdravlje. I kaže, višak te krvi od, ističe u određeno vrijeme. To je poznato vrijeme hajze kod svake žene. I za ovu, naravno, krv se vežu određeni šarijski propisi. Prije svega, pitanje namaza, pitanje odnosa između čovjeka i žene, pitanje učenja Kur'ana, pitanje ulaska u džamiju, pitanje posta. Pa ćemo večeras o tim pitanjima da se ukratko posjetimo. I ovaj hadis koji smo prethodno citirali je povod za objavljivanje ovog ajeta uh, iz sure El-Bekare 222. ajeta o, o, ovaj, o hajsu. I u ovom hadisu poslanik Ali salatu nam kaže radite sve osim spolnog odnosa. Znači sve osim spolnog odnosa dozvoljno kada je u pitanju kontakt između muža i ženi. A detaljnije ovo pitanje ću malo kasnije pojasniti. Sad narednih pet hadisa šest e, govori o tome e, šta je sve dozvoljeno ženi koja ima hajs ili nifas. Šta joj je sve dozvoljeno? Pa ćemo ih ovako redom čitati i ovaj ukratko objasniti šta je sve ženi dozvoljeno koja ima hajs. A Iša prenosi da je Esma radijallahu anha pitala poslanika sallallahu alaihi sallam o načinu kupanja nakon menstruacije pa je rekao neka svaka od vas uzme svoju vodu i lotos a lotos je jedna vrsta drveta, jeli, od, e, čiji listovi se koriste da bi se mirišljivi listovi i oni su se koristili umjesto sapuna u to vrijeme ili šampona. Neka kaže svaka od vas uzme svoju vodu i lotos i neka se očisti u potpuni čišćenje, nakon toga neka pospe vode na glavu i nek trlja jako sve dok voda ne dospije do korijena i tijela, nakon toga neka se saperi, kada to uradi neka uzme neku krpu na kojoj ima miska omota oko ruke i neka se njome očisti. Esma je tada upitala kako da se očistim krpom. Rekao je subhanallah očisti se krpom. A išao je tada šapnula prati tragove krvi, odnosno operi tragove krvi. Zatim je Esma upitala poslanika s.a.v. alejhi o načinu kupanja džunupluka, pa je rekao uzmi vodu, pa se očisti i uljepšaj čišćenje ili ga usavrši, zatim pospi vodu po glavi, i je sve dok voda ne dospije do korijena, zatim se saperi. A Iša je rekla, divne li su žene Ensarija, stid ih nije spriječio da, da se poduče u vjenju. Znači ovdje poslanik Ali Salat Veselam e, pojašnjava detaljno kako treba da se žena, pa i muškarac i žena, jer od džunupluka okupaju. Mi smo prethodno spominjali dovoljno, dovoljno je, znači to je vađib, e, da se jednom sapere tijelo, da voda dođe do korijena kose i da e, dođe do svakog dijela tijela. To je dovoljno. Međutim, ovo je potpuniji jeli, način kupanja, to je da se uzme nešto, e, nešto mirišljivo, kao što je sapun ili nešto slično i da se istrlja i glava i tijelo da se poslije saperi, da se poslije saperi. To je potpuniji način, tako je bolje uzimati gusul ili kupati se i nakon hajza i nakon jeli, nakon džunupluka. Kada je u pitanju žena i kupanje ženi nakon hajza, znači znamo kada ženi prođe hajz, znači kada je prođe na njen period, ona se dužna kupati. E, ist, isti način kupanja i za džunupluk, i za ženu i za muškarca. Znači nema nikakve razlike. Znači treba e, naglasiti da je bitno se tijela uklonuti ako postoji nečistoća negdje na tijelu, da je bitno to uklonuti ili istrljati. Sljedeći hadis, 173. govori o tome da žena može dodati sađadu i odjeću onome čovjek, žena koja ima menstruaciju može dodati seđadu i odjeću drugoj osobi. A ne bih horirati radijala anhu kale bejnema Rasulullahi sallallahu alaihi sallam fil mesjidi fe kale ja Ajše navilini thaub fe kalet inni haidun fe kale inna hajdatake lejset fi jedik, fi jedik fela voletku. Kaže Ebu Hureyre radijal anhu prenosi, odnosno rekao je, dok je jednom prilikom Allahu poslanik sallallahu bio u džami i rekao je, a iša dodaj mi odjeću. Kazala je, ja imam menstruaciju. Poslanik alaihi sallallahu je tada rekao, tvoja menstruacija nije u tvojoj ruci, pa mu je dodala odjeću. E sad postoji mogućnost, kao što se kaže da je poslanik alaihi sallallahu bio i tikafu ili bio u džami zbog drugog razloga, da je tražio da iše da mu doda odjeću, a ona je mislila ovaj, da, da dok je u stanju menstruacije ili hajza da ne smije dodavati ništa onome jel koji je čist ili da ne smije njena ruka da ne smije e, ulaziti u mesčid. Znači ako ona žena inače koja ima hajz po pravilu ili ne, ne treba da ulazi i boravi u mesčidu, odnosno u džamiji, ali izuzima se tu, ovaj, ako, ako jednim dijelom tijela uđe, recimo da je tu noga ili ruka, to ne smeta. Znači nije, ne smije već, većim dijelom tijela da, da uđe u džamiju ili mesečit. Sljedeći 174. hadis Ako supruga koja ima menstruaciju pere i češa kosu svome mužu, a Iša radila Anha je rekla u kuću sam ulazila samo radi potrebe. Ako bi bolesnik bio u njoj, pitala bi za njega samo u prolazu. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, dok je bio u džamiju i tikafu, proturio bi mi samo glavu, pa bi ga ja e, počešljala. U kuću bi tada ulazio samo zbog potrebe. Poslanik sallallahu alaihi sallam, znači e, samo uh, glavu, odnosno izišao glavom iz da i ona bi češljala njegovu glavu i to je dokaz također da onaj koji ti kafu da može da, da jednim dijelom tijela da izviri kroz vrata ili kroz prozor, da se to ne smatra izlaskom iz itikafa. I ovo je znači također dokaz da žena može znači imati kontakt sa mužem ako on u itikafu i ako je u ibadetu. Bez obzira što je u stanju menstruacije. sve znači druge vrste kontakta, sve druge vrste kontakta i komuniciranja sa ženom dok je u hajzu su dozvoljene osim, osim spolnog odnosa, osim spolnog ili kontakta. Ovo je, kažem, ovi svi se vežu ovaj, za, za običaje koji su imali jevreji, kao što smo na početku spomenuli, koji nisu e, kontaktirali ni na kakav način sa svojim ženama dok su bili u hajzu, izbjegavali su u potpunosti, to je bila neka vrsta jeli, diskriminacije koja nije bila utemeljena na, jeli, na Allahovoj objavi. Ovdje vidimo da žena koja je u haizu, znači muslimaka žena koja je u stanju menstruacije, da normalno živi i normalno komunicira s drugima i sa onima koji su čisti, sa svojim mužem, jeli? I normalno obavlja sve svoje poslove, s tim da ne smije učiti, rekli smo, ne smije učiti Kur'an, ne smije docati mushaf, ne smije ulaziti u džami, boraviti u džami, ne smije imati spolni odnos, ne smije klanjati i ne smije postati. A o tome ćemo još malo kasnije. 175. hadis An Aishata radijallahu anha anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi sallam yatakiu fi Hajri wa nahaidun fa yaqra al-Qur'an. Oslanjanje na krilo supruge i učenje Kur'ana. A iša radijal anha je rekla, Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam bi se oslanjao na moje krilo dok sam imala menstruaciju i učio bi tada Kur'an. Znači to nije smetnja, znači naslanjao bi se na njeno krilo dok bi učio Kur'an, iako je bila nečista, znači to ne predstavlja nikakvu smetnju i nije zabranjeno. Sljedeći hadis 176. An Umi Selemeta radijallahu anha kalat بين بين أن مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الخميلة في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابه spavanje sa suprugom koja ima menstruaciju pod jednim plaštom, odnosno pod jednim pokrivačem. Omu Selema radijallahu anha je rekla, dok sam ležala u kadifi sa i poslanikom sallallahu alaihi i dobila sam menstruaciju i neprimjerno se izvukla i obukla odjeću za menstruaciju. Allahov poslanik sallallahu alaihi je upitao jesi li dobila menstruaciju, jesam rekla sam. Pozvao, me pa sam legla s njim u kadifu. Allahov poslanik sallallahu alaihi i ja kupali smo se iz jedne posude od džunupluka. Znači ovaj hadis nam govori o tome da je dozvoljeno spavanje sa suprugom pod jednim pokrivačem kada, ona, kada ima menstruaciju, odnosno kada je u stanju menstruacije. Sljedeći 177. hadis govori o zabavljanju i naslađivanje sa ženom koja ima menstruaciju. Pa kaže Aisha radijala Anha je rekla kada bi neka od nas imala menstruaciju, Allaho poslanik sallallahu sallam bio naredio da stavi donio grtač za vrijeme kada bi bio najubilniji, a zatim bi se njom naslađivao osim spolnog odnosa. Međutim, ko od vas vlada svojim, svojim jeli, e, stidnim mjestom kao što je Allah poslanik sallallahu sallam vlada vladao svojim. E, ovaj hadis je dokaz da čovjek, li da može imati kontakt sa ženom, odnosno da može se naslađivati njenim tijelom osim u prijedelu od pojasa pa do ispod koljena. Jer ovdje je poslanik Ali Islatu je naredio a da, da obuče donju grtač, a donju grtač pokriva tijelo od pojasa pa do ispod koljena. Međutim, vidjet ćemo kasnije da to, ovaj, e, da to nije čak i u predjelu od pojasa pa do koljena da nije zabranjeno naslađivanje s tim da se mora izbjegavati samo spolni odnos kao što stoji u hadisu od muslima koji ćemo, jeli, koji ćemo kasnije spomenuti. Znači ovaj hadis na početku koji smo spomenuli, spomenuli, spomenuli poslanik Ali Salatu je rekao radi sve osim spolnog odnosa. Naslađivanje, znači i kontakt na dijelu tijela od pojasa pa do koljena po nekima je mekruh, znači na osnovu ovoga hadisa. Znači od pojasa pa do koljena, po nekima je mekruh, a po nekima je haram. A neki to dozvoljavaju zbog hadisa koji bježi muslim, isna u kule šein illa nikah. Radite sve osim spolnog odnosa. I taj hadis je jasan dokaz, jeli, da je dozvoljeno sve kada sa ženom kada je u pitanju kontakt i naslađivanje, osim spolnog odnosa, pa čak i na dijelu tijela od pojasa pa do I to mišljenje je i, najispravnije, e, zato što postoji jasan dokaz, jasan hadis u kojem poslanik Ali Islata nam kaže Isna u kulle šein ili ne radite sve sa ženom, znači osim spolnog odnosa. Kada je u pitanju odnos sa ženom u vrijeme hajzene i fasa, on je haram, Znači on je strogo zabranjen po iđmavu, po konsenzusu islamskih učenjaka. Neki ga, kao što je šafija, čak ubrajaju u velike grijehe. I u velike grijehe. Imam Ahmed bilježi jedan hadis u kojem je psanika Ali to sam upitan o tome šta će učiniti onaj koji je imao odnos sa ženom dok je u hajzu, pa je rekao neka dadne jeli, e, dinar ili pola dinara, zlatnik ili pola zlatnika kao sadake, kao otkupa za taj grijeh. U svakom slučaju, bliže će biti da ovaj da je to veliki grijeh jer postoji kuranska zabrana wala taqrabuhunna ne približujte se ženama u smislu ne, ne sa njima hatta yathurn dok se ne očiste. Sljedeći 178. E, hadis pijenje iz jedne posude sa suprugom koja ima menstruaciju. Znači slični su hadisi e, znači kontakt sa suprugom da, da vam nešto dodaje, da sjedite blizu nje, da učite Kur'an naslovljen na njeno koljeno i tako dalje. E, sve, svi ti hadisi govori o radnjama koje su dozvoljene za vrijeme hajza. A iša radijallahu anha je rekla, pila sam, a imala sam menstruaciju, pa bih tu posudu dodavala poslaniku sallallahu alaihi sallam i on bi stavljao svoja usta na mjesto mojih usta na posudi i pio bi. Također bi dok sam imala menstruaciju grizla svojim zubima meso s kosti, pa bi je nakon toga dodavala poslaniku sallallahu alaihi sallam a i on bi stavljao svoja usta na mjesto gdje sam ja grizla. Znači e, i ovaj postupak nam govori jel, da je dozvoljeno piti i jesti iz iste posude sa ženom koja ima menstruaciju. 179. hadis je hadis koji govori o istihazi. A istihaza je jedno drugo stanje e, koje je slično hajzu, pa ćemo sada objasniti i ovo stanje. Kaže, poglavlja ženi koja ima istihazu i njenom namazu. Istihava ili istihaza je krv koja ističe van menstrualnog ciklusa i, i postporođajnog krvarenja. To je treće stanje, znači žena može biti u tri stanja, u stanju hajza, nifasa, znači postporođajnog i u stanju istihazi. A Iša radijala anha je rekla Ummu Habiba bintu džahš, je upitala Allahov poslanika sallallahu alaihi sallame, odnosno kazala mu je ja imam istihazu ili istihadu, Odgovorio je, to je krv iz vene i zato se okupa i klanjaje. Nakon toga ona se kupala prije svakog namaza. Elif ibn Sa'd je rekao, Ibn Šihab nije naveo da je Allah alaihi s.a.v. naredio umu Habibi, čerki đašovoj da se kupa da svaki namaz, nego je to nešto što je ona od sebe činila. Znači, istihaza je pojava krvi kod žene van menstrualnog ciklusa i perioda. I to, je, to žene poznaju taj period i znaju da razlikuju ovaj, krv hajza i krv nifasa. U tom stanju, znači, žena nije nečista, ne smatra se nečistom i ona će, ona će i klanjati i postiti, s tim da će se nakon prestanka, znači, kao što kaže poslanik, ali i to je krv iz vene, zato se okupa i klanja. To jeste kada ti prođe period hajza, ako znaš koliki je, jel, sedam dana, tada se okupaj i nastavi da klanjaš. Nastavi da klanjaš, znači nastavi da postiš. Znači ona će u tom stanju klanjati i neće se kupati za svaki namaz. Kao što je to činila jeli, ova Umu Habiba, ona je to po svojoj volji, jer je poslanik Ali to se nam ni naredio da se kupa za svaki namaz. To bilo opterećenje, poteškoća velika. Znači ona treba da se okup, njoj je kazao okupaj se kada ti prestane jel, hajz, tada se okupa, iako i dalje teče krv, to je krv jeli, istihazi. To je krv istihazi i kako kažu jeli, ovaj, stan učenjaci, to je krv koja e, ističe iz veni vene koja pukne unutar mater, donjem dijelu maternice i ovaj to je e, posebno stanje u kojem žena može, odnosno dozvoljeno i da klanja i da posti. kako prepoznati, kako će žena, ovo je posebno vezano za žene, kako će prepoznati kada je hajz, kada je istihaz, ona zna svoj period, zna svoj period kada je nastupi jel hajz koliko traje i prepoznaće po, po boji krvi. Znači prepoznaće po boji krvi. Uglavnom ako ne može čak ni po boji krvi prepoznati, a nastavi se krvarenje i poslije tog uobičajenog perioda, ona će okupati se i nastavit će, klanjat će, bez obzira što krv i dalje ovaj, teče, ako je to e, krv hazi. Sljedeći i posljednji hadis večeras, žena koja ima menstruaciju neće naklanjavati namaze, ali će napostiti propušteni post. Moada je rekla da je, da je pitala Aišu zašto žena napašta post propušten zbog menstruacije, a ne naklanjava namaze. Ovo je jedno pitanje, jeli? Ovaj koje je zanimljivo. Kaže, upitala me da, da nisi ti Harurija, Harurije su, znači, to je jedna haridžijska frakcija, jedna sekta haridžijska koja obavezuje ženu poslije menstruacije da naklanja propuštene namaze koje nije klanjala dok je bila u mjesečnom ciklusu. Haridžije, su nastale, znamo, jel, u vrijeme Ali je radijallahu anhu. Kaže, nisam odgovorila sam, ali pitam. Ona je pitala zašto ovaj, napašta posta ne naklanjava namaze. zar nije namaz bitniji od, od postaja. Rekla je, to bi nam se događalo, to jest mi smo imali menstruaciju pa bi nam bilo naređeno da napustimo post, a ne, nije nam bilo naređivano da naklanjavamo namaze. Jednostavno to je Iša i odgovorila tako, to je bila naredba poslanika, ali i Kao Kažu islamski učenjaci, to je vjerojatno zbog toga što bi naklanjavanje tih propuštenih namaza, koje je propustila u vrijeme hajza, e, predstavljalo veliku poteškoću za ženu. Jer hajz može da traje sedam, jel ne ponekma i do petnaest dana, I ako bi naklanjavala svaki namaz, pet vakata dnevno, to je bilo najmanje 30, znači 5, 35 namaza. To, bilo, to bi bila poteškoća. Valja naklanjati tolike namaze. I zato Allah je svoje milosti i jel, olakšicu dao ženi da ne naklanjava. Međutim, kada posti mjesec Ramazana, ona će napostiti šest ili sedam dana. Zato taj period znači nije ovaj, to napaštanje joj ne predstavlja veću poteškoću od naklanjavanja ovih namaza. To je znači ono što su kazali islamski učinjaci. U svakom slučaju ove propise koje smo večeras ukratko ili spomenuli treba da poznaje prije svega žena da bi ispravno obavljala i badete, da bi znala šta smije, šta ne smije. Treba da ih poznaje muškarac e, iz razloga što muškarac je u stalnom kontaktu sa ženom da zna kada smije imati ovaj, spolni odnos sa njom, kada ne smije i do koje mjeri smije da kontaktira sa ženom i da ima odnos sa ženom. E, također su nam potrebno i propisi da i drugima objasnimo, da ih objasnimo bez imalo stida svima onima kojima su potrebni i koji nas pitaju o tome. Jer ova vjera, kažem, je vjera koja ulazi u sve segmente ljudskog života i vjera koja rješava i najsitnija pitanja u čovjekovom životu. Ovim večera završili ako ima nekih nejasnoća ili pitanja vezanih za večerašnju temu, ostavit ćemo neki komentar.